Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. fruites, verdures i hortalisses ecològiques de certificació. Això és Bionofra, un projecte empordanès, un producte fresc, de temporada i de qualitat amb totes les seves propietats. Servim a particulars, botigues i menjadors escolars. Descobriu la nostra botiga de Girona, al carrer La Rutlla 15, obert de dilluns a dissabte, 972 52 51 16. Més informació a bionofra.com. Bionofra, producte ecològic de confiança, producte de qualitat. Si tens un iPhone, ja tens Ràdio Estel a la butxaca. Ja et pots baixar l'aplicació per iPhone i iPad que et permetrà escoltar Ràdio Estel en directe, accedir a les xarxes socials i també a la nostra web.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 Hola, bona tarda, amics i amigues eh, de la ràdio. Una salutació especial avui dilluns 1 d'abril en un programa especial també de Catalunya sense barreres que compartim amb tots vosaltres en aquesta Diada de Pasqua. Música Donarem forma a aquesta hora de ràdio amb continguts habituals al programa i alguns dels millors moments que hem viscut aquesta temporada. Per començar, com no, la Carmina Coromines ens porta un nou capítol de la seva secció Història i Discapacitat. El personatge, Joan Lluís Vives. Bona tarda. Joan Lluís Vives és la figura més important de l'humanisme a Espanya i una de les primeres d'Europa. Preocupat pels pobres i desheredats, va pensar i va proposar formes d'ajuda des de les organitzacions governamentals, una total novetat per l'època, ja que fins llavors només s'havia pensat l'ajuda des d'institucions eclesiàstiques com a resposta individual o bé com a ajuda mútua dins dels gremis. Al començament del segle XVI, els ajuntaments de Bruixes i d'Iprés preocupats per organitzar la beneficència des dels poders públics, van sol·licitar la col·laboració i assessoria de vivers. Les mesures que aquest va proposar van donar lloc al Tractat de Socors dels Pobres. En aquesta obra analitzava i sistematitzava l'organització de l'ajuda dels pobres i com s'havia de fer. Vivers va ser la primera persona a Europa a portar a pràctica un sistema de servei organitzat d'assistència social va ser, per tant, el precursor de l'organització futura dels serveis socials a Europa i, en conseqüència, un dels precursors a la intervenció de l'Estat organitzat i assistència als necessitats està considerat com el precursor del treball social. Moltes gràcies, Carmina, i molt bona tarda. Gràcies per ser amb nosaltres avui, 1 d'abril, dilluns de Pasqua, edició especial de Catalunya sense barreres. What I want. I amb testimonis de, de bandera us farem companyia en aquesta edició especial de programa el dia eh, de Pasqua. Per mostra, un parell d'esportistes, l'atleta Ignacio Ávila i la ciclista Pepita Benítez. Són dos esportistes catalans que s'hi van deixar la pell als Jocs Paralímpics de Londres 2012. Tots dos tenen una discapacitat visual molt greu. Avui recuperem les seves històries de superació al programa. Per història de superació la d'Almudena Calvo, una veu amiga de Catalunya sense barreres, periodista, amant de la ràdio, activista en salut mental, voluntària a diferents projectes i redactora de Ràdio Nicòsia, també vicepresidenta de l'Associació Cultural Ràdio Nicòsia, actriu de la companyia Brots. Eh, bé, eh, l'Almudena Calvo és el testimoni d'una persona amb malaltia mental que planta cara a la vida, com, com pot, amb la seva força, amb les seves activitats, amb la seva inserció social. Yeah. I déu nhi en acte de servei va quedar sec i sense rostre per una explosió de gas a Santa Coloma. Parlem del, del nostre bomber Rafael Olaya, un heroi que continua la seva vida amb 69 tornillos i ciego. Ara què? Títol del seu llibre que us recomanem. Fins a les 9 del vespre iniciem el programa al costat de Toni Huguet i Montse López, eh, petit eh, sospir musical, i donem pas a la primera història de superació. Catalunya sense barreres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. Doncs iniciem ja el primer tema de Catalunya sense barreres aquest, eh, aquest, aquest vespre, aquesta tarda, al costat de eh, dos esportistes d'èlit. Mm, una mica de por en tinc quan rebo Pepita Benítez, Ignacio Ávila, què tal? Bona tarda, hola, bona tarda. Eh, perquè, vaja, qualsevol eh, us pren la cartera. <laughs> Una a la bici i l'altra amb les cames. No, no arribem ni a la cantonada, oi que no? Home, costaria, costaria una mica, eh, d'agafar-nos. Sou ràpids o què? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí bastant ràpids. ràpids. i resistents també que també tenim la nostra resistència. Què eh, records us emporteu, quins records us emporteu de Londres 2012, Ignacio? Bueno, jo tinc bons moments i mals moments allà a Londres. Uh, bueno, els bons moments van ser allà quan tot el tema quan arribes a la Villa Paralímpica i veus com, com van venint els altres països i, i tal, i com comences a conviure amb els companys i, bueno, i estàs esperant la inauguració i, i estàs esperant que, que comenci el, els jocs, no? Perquè nosaltres van estar des del dia 23 d'agost que van arribar allà a Londres i la inauguració em sembla que va ser el dia 29, si, no, si mal no recordo. Ja estava esperant aquells dies, no?, de que arribés la inauguració. I tu, Pepita? Jo tinc molt bons records. O sigui, ja només arribar allà ja era un logro per mi perquè són les meves primeres Olimpiades perdó, Olimpiades, i bueno, ja l'arribar ja era un somni, ja aconseguit. I ja quan mm, estava en carrera fent la ruta i bueno, ja portaven com una hora i mitja allà donant pedals, donant pedals, i ja quan es donem compte de que podem assolir l'argent, la, la medalla d'argent, i que podem lluitar per la, la d'or, ja no te'l creus. Llavors ja quan passes la meta aquest és un record molt satisfactori. O sigui, no, no es pot explicar, no?, l'alegria que sents és, és, és, és, és la culminació a tot un, una sèrie d'anys d'esforç i de sacrifici i de a punt de deixar, perquè dius, bueno, on vaig jo ja amb 40 anys a unes Paralimpiades, la, la eh, Pepita va, va obtenir sí, una medalla sí. de plata, l'Ignacio en aquesta ocasió no, però eh, ha guanyat en proves on han mm. participat amb atletes sense discapacitat visual, també. El currículum és llarguíssim, medalles a tot arreu, a tots els sí, Paralímpics. Sí, sí. que ha passat a Londres? Bueno, <laughs> això és el que no entenc que va passar a Londres, vaig, per això deia. Un bon moment va ser quan van arribar a la inauguració i demés, però un mals moments va ser quan vens amb molt bona preparació, vaig fer aquest any marca personal als 1.500 metres, sí, vull senyor. dir que anava amb molt bones expectatives allà a Londres i, i llavors quan comences la competició no surt les coses com tu pensaves o el teu cos no respon com tu voldries. Llavors, no sé, realment he parlat amb el meu entrenador, ho hem intentat, aviam, treure què va passar i no, no ho trobem. Però has batut mm, rècords teus personals. Sí, sí, sí. sí de marques. Any. Sí, sí, sí, sí, per això, que anava amb molta il·lusió i amb moltes ganes, sobretot per això, perquè tenia molt bona preparació aquest any i de, bueno, anirem a Londres, sé que el nivell estarà difícil i de més, però bueno, anirem a donar la cara i no va sortir com jo esperava. El nivell esportiu dels Paralímpics de Londres 2012 ha estat altíssim, i no estan això, vosaltres què sentiu quan, quan diuen ah, els Paralímpics, sí, els Jocs dels Tarats? Bueno, a veure, aviam, això fot, uh, fa ràbia, no? Perquè és veritat, a nosaltres ningú ens regala res i no, no fem esport que diguin, bueno, pobrets discapacitats que tenen que fer esports. No, no, nosaltres estem cada dia, pues, eh, estem entrenant, estem intentant assolir fites on ningú, cap, cap altra gent amb discapacitat ha arribat. Nosaltres estem cada dia intentant superar-nos i arribar a lo més lluny i, i s'ha vist aquest any sobretot als, als Jocs Paralímpics del nivell que, que hi ha a l'esport paralímpic. Eh, la Pepita Benítez tot el dia corrent amunt i avall, amb bicicleta o sense ella, perquè diu que té una filla i que compagina això de l'esport d'elit amb ser mare d'una nena d'11 anys la família, les, les responsabilitats, doncs que va sempre atabalada a tot arreu. Sort de l'entorn que sempre ajuda. Sí, sí, sí. En aquest aspecte, doncs, tinc molta ajuda. El, la meva parella, Albert, m'ajuda molt, les mares del col·le, del col·le de la nena també, perquè sempre anen a corrents. Jo sé que la deixo al col·le a les 9 i, bueno, i m'he d'organitzar eh, per sortir a entrenar, que són dos o tres hores, depèn del dia. Després arribes a casa, eh, has de, bueno, de comprar, fer el que has de fer i pensar en recollir la nena a portar-la als i els dies que n'hi ha dobles entrenaments, perquè vas al matí i a la tarda, a lo millor, bueno, me la recull alguna amiga o la meva parella, però jo arribo, clar, arribo a les 8 i ja he de pensar, he de fer el sopar, he de fer això, he de preparar per demà, i, bueno, i sempre corrent a tot arreu. Sort que tinc un entorn mmm, molt maco, que sempre m'ajuden i m'apoyen en tot. Tot i així, la Pepita diu que no hi ha obstacles si, si tens ganes de fer no. les coses. Oh, no, no. Que hi ha excuses. No hi ha, jo crec que no. Mm? Si un vol pot l'Ignacio diu que és molt optimista, treballador, però una mica desordenat i que surt de l'esport, perquè si no hagués estat de la seva vida. Què vols dir amb això? No, la veritat és que, és que sí, no, jo... Uh, quan era adolescent i de més, pues era això, era continuo sent desordenat i sé que era una, una mica trapella, no?, amb aquella edat i de més i sort que, bueno, que sempre m'ha agradat l'esport i m'he rodejat de les persones eh, que han fet esports i l'ambient ha sigut molt maco. Si no, no sé què estaria fent ara mateix. I la veritat és que m'ha obert molt, molta vida a mi, per mi a l'esport. Vaig conèixer la meva dona també fent esport, els amics que tinc ara, vull dir que per mi l'esport és una filosofia, una forma de vida. Avui parlem a Catalunya sense barreres amb la Pepita Benítez i l'Ignacio Ávila, tots dos esportistes catalans que han participat als Jocs Paralímpics de Londres 2012. La Pepita amb la seva bicicleta, l'Ignacio amb les seves cames. Eh, qui és més ràpid de tots dos? No bueno, competiu, bueno. ni igualtat de condicions, no, eh, clar. Eh, no és el mateix, no és el mateix, no, no, no. canvia molt. No és el mateix. No, no és el mateix. No, no. Però bueno, tots dos ens bueno, defensem força bé, eh, la nostra... Cadascú en la seva prova fa el que pot i... Ignacio, la Pepita podia fer-te del llebre. Sí, sí, i jo, jo, jo jugo amb, amb avantatge perquè tinc una piloto, ella eh, són tres, ja, no, ja són dos contra un. Contra un, ja no és... això sí, eh, són sí, dos sí. dones contra un. Ui. La pregunta seria, amics i amigues oients, com s'ho fan? Una dona per anar en bicicleta i un home per córrer si tots dos són gairebé secs? Perquè, clar, algunes dificultats imposa la discapacitat visual, no em digueu que no. No, sí, i tant, sí, sí, i tant, moltes. Sí complica l'assistència. Complica l'assistència i complica els llocs, de, els llocs d'entrenament, si parlem d'esport, els llocs d'entrenament, el dia que, que fa, si està, fa núvol, si eh, fa sol, tot això complica, complica i molt. Jo, per exemple, quan arribo a un lloc nou d'entrenament, em passo com tres dies per poder córrer bé. Si estem de concentració, per exemple, a un lloc que anem que no coneixo, en tiro això, dos o tres dies i inestable, vull dir que no, perquè no sé ben bé on estan tots els obstacles, no sé molt bé si tinc que fer un rodatge de 10 quilòmetres per on, on aniré, si em trobaré molts obstacles i de més, i llavors eh, això tardo bastant en tenir el reconeixement del terreny per poder fer un entrenament en condicions i després marca també la competició. Tu entrenes habitualment en un recinte eh, tancat, en unes pistes d'atletisme. Sí, bueno, vaig combinant entre la pista d'atletisme i fora. Fora jo entreno a Cornellà, les pistes d'atletisme de, de Cornellà, però al costat ja està el parc agrari. Llavors el parc agrari eh, les primeres setmanes vaig tindre problemes, vale, perquè és un, era, per mi era un lloc nou per entrenar, però després ja, ja està, ja em conec. Ja sé que tinc 5 quilòmetres, entre 5 i 10 quilòmetres, segons on va de, de lluny, que es pot córrer i es pot córrer bé i no, no trobaré obstacles per córrer. I la Pepita on entrena? En carretera? Jo entreno en carretera o al velòdromo, en la pista de velòdromo, perquè també fent ruta i fent pista. I en carretera I Llavors, no, no, no, és, no és perillós, Pepita, sense no, veure-hi? En carretera bici? vaig amb, la, amb una piloto, que és el que jo li he dit, és una, un personal d'apoyo, de sí? recolzament que es diu, i llavors ells són els teus ulls, tu fosses força i ells són els ulls. Llavors fent un tàndem, el que diuen, o sigui, el condueix i jo ajudo. Però, clar, hem d'aportar els dos a la mateixa força. O sigui, no és que això que diuen, ah, el de atrás no, posa, no, porta, no pedales ja, el de davant va més fort. No, hem de portar la mateixa força, perquè el tàndem és una bicicleta i mitja, per així dir-ho. Llavors és més pesat. Llavors això, si, si ja ajuntem això i dues persones, hem d'anar a l'igual pedalejant perquè si no, si, si jo vaig més forta que ella, jo em cansaré i ja no podré continuar, ja m'haurà d'arrossegar. Escolteu una cosa, quant de temps heu invertit per preparar aquests Jocs Paralímpics? <laughs> en 100 hores o, o en, o Com en temps vulgueu, eh, de, de anys, la resposta és abrumadora. No té, no té, jo no vaig, a, a gràcies al, al, a la medalla que vaig aconseguir als Jocs Paralímpics de, de, de Pequín, que vaig ser plata, a ah, bronze al 1500, a l'any 2009 vaig eh, estar becat per al plan Adobe i llavors eh, vaig poder deixar el treball on estava i em vaig agafar una excedència. I llavors des de l'any 2009 fins ara només m'he estat dedicant a, a l'esport. Matí, tarda, quan tocava l'entrenament, tres entrenament, tres anys. Tres anys. Tres anys. I en el cas de la Pepita? Jo, en el meu cas, com no treballo, m'he pogut dedicar bueno, les 3-4 hores que tinc lliures, perquè més no tinc, a entrenar, i, però jo he hagut de fer tot això en dos anys, perquè clar, a mi em, em van dir prova el tàndem, t'anirà bé, podràs arribar a les Paralimpiades, i jo pos de cap. Com dit, a mi m'han dit això, jo vull arribar perquè m'agrada molt l'esport, és, és la meva vida, i, i a lluitar, i a lluitar a fer el que pugui. Llavors, en dos anys hem hagut d'assolir el nivell que la gent ho, ho fa en quatre. Sí, home, i a més t'has portat la medalla de plata, sí, no? Sí, sí, a més a més, mira, he arribat... Escolta'm, i... Ignacio, <laughs> jo crec que us vull? convé <laughs> sí. <laughs> posar-vos d'acord en l'entreno, sí, perquè sí, déu nhi eh? I els mitjans de comunicació s'han tractat bé, companys? S'ha parlat dels Paralímpics allà o què? Sí, ha hagut, un, sí. Allà, allà hi ha hagut un una, una diferència. No és per mi eren els quarts Jocs Paralímpics i hi ha, hi ha hagut una diferència d'estar a Pequín, bueno, d'estar a Sydney, que vaig, Anem vaig creixendo, eh? Sí, sí. Fins ara, fins a Londres, això ha canviat, eh? També gràcies a les xarxes socials, també, nosaltres hem Sou els molt. reis allà, eh? Sí. Quins tuits tan macos, eh? Sí. Les xarxes socials hem fet molt, eh? I això també ostres, ha animat, ha animat molt, ha animat també que Televisió Espanyola pues, al final fes, mm, sembla que doblés les hores de retransmissió que va fer a, a Pequín, Vull dir que això és meravellós per al tema de donar a conèixer l'esport adaptat Ignacio Ávila i Pepita uh, Benítez, eh, s'ha passat el temps volant, eh? Sí. sí eh, Gairebé sí, més ràpid que amb les vostres cames, que és difícil, ja. eh? Però això és la ràdio, sí. és un altre esport de competició contra el temps. Moltes gràcies per haver estat a Catalunya sense barreres de debò. Una abraçada ben forta i molts ànims per continuar sempre a ser un exemple per tots plegats. Adéu-siau, eh? Adéu, gràcies. Adéu. I saw you in the film for just two seconds, a documentary set in heaven where the Fantàstic, eh, Ignacio Ávila i Pepita Benítez, i tant que si esportista és un exemple per tots nosaltres. Eh, continuem amb tu, que ens escoltes, en aquest dilluns 1 d'abril, dia de Pasqua. Ara, amb les nostres dues escriptores estimades, que també ens acompanyen en un dia tan especial com el d'avui, Mercè Guiu i Carme Raix. Mercè, endavant. El calidoscopi de Mercè Guiu. Sexting, grooming, sextorsió, cyberbullying... Encara que en soni tot plegat com xinès, curiós, en alemany, quan no s'entén alguna cosa, es diu això sembla espanyol, aquests termes estan a l'ordre del dia en una societat que s'enorgulleix de ser global i que ha deixat, però, molts valors pel camí. Un estudi britànic confirma que el sexting, que consisteix en la difusió o publicació de continguts de tipus sexual, s'ha convertit en quelcom rutinari entre els adolescents de 13 i 14 anys. Segons les dades de l'Observatori Inteco, extretes de l'estudi dels hàbits segurs en l'utilització de les TIC per a nens i adolescents, dos de cada tres menors de 10 a 16 anys, un 64,7%, posseix un mòbil propi. La història acostuma a començar de la següent manera. El noi o noia fa voluntàriament les fotos o la filmació compromeses i les envia a algunes persones. I a partir d'aquí pot entrar en un procés de reenviament massiu. Així ho descriu la Guia sobre Adolescència i Sexting, Com Prevenirlo, editada per l'Institut Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, i la Pantallas Amigas. A més, segons les declaracions de la directora de la National Society for the Prevention of Cruelty to Children, la Societat Nacional per a la Prevenció de la Crueltat als Infants, es constata que el consum de porno dur entre els menors ha augmentat i aquests intenten, a més, reproduir el model. Cal, doncs, ensenyar als menors a respectar-se ells mateixos i els altres i cal que l'educació comenci ben aviat a l'escola primària i, sobretot, a casa. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig. Siguem branquillons d'un foc col·lectiu per desfer el glaç d'un temps massa rúfol que ens vol apagar la nostra alegria, el més necessari per sortir del pou. Més no ens rendirem perquè el ser humà du amb ell molta empenta, ja que té les eines que són necessàries en un temps difícil. Són el seny, l'amor, també l'optimisme i aquesta esperança que ens sura pels ulls. Siguem branquillons d'un foc col·lectiu per a desfer el glaç d'un temps massa rúfol, que aquest fort abisme el superarem, potser amb alts i baixos i esporuguits. Més de dintre nostre ens brolla la força per empènyer el fred d'uns dies difícils que a poc a poquet i amb molta constància anirem refent amb molts sacrificis els errors d'alguns que ens creien uns déus i si ens descuidem ens xuclen la vida.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 Doncs sí, tots els divendres, però avui és dilluns i estem compartint una edició especial de Catalunya sense barreres recordant molts bons moments com aquest. Doncs iniciem ja l'edició de Catalunya sense barreres d'aquest divendres emblemàtic a les nostres agendes i ho fem al costat de l'Almudena Calvo, que és una, neva, una nova veu aquí a Catalunya sense barreres. Salmo, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Benvinguda. Gràcies, estic encantada d'estar aquí de nou. Com et trobes? Bé, si, si sóc sincera, estic travessant un moment personal una mica crític. Jo sé que la passada... Bueno, que en eh, el primer programa d'aquesta nova temporada eh, havia d'estar aquí per, per un tema de l'obra de teatre i que em vas anunciar, però bueno, jo en aquell moment havia de, estava pendent d'un ingrés a la unitat de psiquiatria i per això no vaig poder estar. Però bueno, finalment no, no he ingressat i, i estic superant-me cada dia com puc. Per situar els oients, Almudena Calvo és la protagonista de l'obra Ella, eh, una obra de teatre que van tractar aquí al programa la passada setmana, on s'explica la història d'una eh, noia amb malaltia mental que vol fer teatre, el seu somni. L'Almudena no està aquí per explicar-nos eh, l'argument de l'obra, perquè la seva vida ja és tot un argument. No sé si d'obra de teatre, però del llibre segur. Una, eh, sí, sí, tinc una biografia molt interessant, bastant completa, bastant completa. Tinc ara mateix, tinc 33 anys i he viscut, mm, que penso que per l'edat que tinc, he viscut masses coses i tot. Clar, preguntar qui és l'Almudena Calvo, qui és l'Almo, quan llegeix un la seva biografia, que ha estat ponència en un congrés sobre salut mental, i diu que als 6 anys ja tenia depressió infantil, i que ha crescut tota la seva vida entre bates blanques i professional de la salut mental... Mm -hmm. Què genera això, no? Què genera això? Doncs, doncs és una reflexió de que mm, eh, la, aquesta ponència que anomenes, que qualsevol persona que estigui interessada jo se la puc fer arribar que no tinc interès en lucrar-me ni en, sinó que el meu testimoni serveixi per ajudar alguna persona que es trobi en la mateixa situació i la, un resum de la ponència és eh, vaig començar eh, la meva primera consulta a una psiquiatra infantil va ser als 6 anys als 7 anys vaig començar a prendre una, a medicar-me amb antidepressiu per depressió infantil, ara tinc 33 i segueixo amb els antidepressius, no? Però el missatge sempre positiu és que que m'he sortit de, de molts pous i, i es pot sortir de, de tot aquest eh, cantó més negre, més fosc, més negatiu. Mm, L'Almudena en, en 7 anys ja tenia depressió infantil, amb 15 anys eh, va passar a tenir insomni, un trastorn maníac depressiu, li van posar aquesta etiqueta. Als 21 anys va tenir el primer brot psicòtic, quan estava treballant com a periodista en una emissora de ràdio coneguda, i després d'això ja va passar a ser TLP, trastorn límit de la personalitat. Sí. Però jo m'he quedat enganxada a com és possible que una nena de 6 anys recordi que la seva psiquiatra la portava al cinema els caps de setmana. Doncs sí, sí, és que mm, mira, normalment eh, hi ha molta crítica dins del col·lectiu de salut mental, eh, hi ha molta crítica als professionals, als psiquiatres, que són persones fredes, que no et dediquen temps, que... i jo per mi estic tan acostumada a, a, que m'he criat amb ells, i llavors la meva família era, era molt conflictiva, i els meus pares estaven més ocupats eh, barallant-se que, que important-se de... Eh, que preocupar-se per mi. I llavors la persona que, que em portava al cinema quan tenia 8 o 9 anys a veure una pel·lícula infantil era la meva psiquiatra, que era privada en aquells moments, perquè la meva família no, no, no estaven per mi. Llavors, clar, eh, són bates blanques, però per mi han sigut com una família. I ara, quan tots ens posem a fer eh, prejudicis, diem, clar, aquesta noia que explica, si té una família desestructurada, que no s'ocupava d'ella, doncs, normal que li passessin totes aquestes coses. Però en aquesta ponència descobrim que l'Almudena diu que la seva mare ha estat el seu suport, un dels seus suports principals al llarg de la seva vida. Doncs sí. Eh, mireu, el meu pare va morir fa uns 12 o 13 anys, quan jo tenia, quan estava a punt de complir els 19 anys, i la meva mare mm, ha viscut situacions molt difícils ella sola. Li va costar molt acceptar el trastorn, que tenia, eh, vam haver de parlar molt amb ella, d'explicar-li bé, va haver un moment de rebuig, però a, eh, a, a la seva manera sempre ha estat allà i ha après a acceptar-me com sóc i estimar-me amb lo que, con lo bueno i con lo malo, no? Diem tot això perquè eh, el camp de la salut mental és molt més complex que una família desestructurada, que una mala experiència a l'escola. És molt més complex que tot això. Sí, sí. Jo no crec molt en la part més biològica de l'explicació d'un trastorn, de que si el cerebro, si la serotonina, la dopamina... Jo crec que pot ser una part, jo no ho nego, però crec més en la biografia de la persona. Són fets que passen que poden desencadenar aquest patiment mental. Tu deies que quan eres petita, mm, i a casa no tenies un bon ambient, agafaves la ràdio, sí. l'encenies i deies, ostres, a mi aquell aparell màgic em feia companyia. Doncs sí. I jo volia estar a la ràdio. Tota la meva vida vaig pensar, escolta'm, jo em realitzaré a la ràdio. Sí. I allà vas estar? Sí, sí. Jo escoltava, clar, els meus pares cridaven tot el dia, tot el dia crits, el meu germà també cridava, i jo volia, com, com, com no volia sentir més crits. Llavors, on posava la música alta, però segons quines hores no podia, per als veïns, llavors tenia una, una ràdio petita, i em posava a escoltar programes d'aquests de, de testimonis que m'encanten, que m'enganxo. Sempre dic, va, un testimoni, una trucada més i la pago, però m'estava fins... I em feia molta companyia. I llavors, en un moment vaig pensar, ostres, i era petita, eh? A mi m'agradaria estar en el otro lado, no? I és un somni que he pogut complir. I això, és, eh, sóc afortunada amb això. Durant uns anys vas estar treballant en una cadena important, al sí. costat de professionals importants, sí. i allà vas tenir el teu primer brot important. Doncs sí, sí, però et dic una cosa, he estat a important, però he disfrutat més amb ràdios petites i amb ràdios no tan a lo grande, de veritat, eh? i he pres més que no el que vaig aprendre a una emissora con un renombre que no li penso fer publicitat. <laughs> Però sí que farem publicitat de Radio Nicòsia. Ah, sí, Radio Perquè Nicòsia, ja portes sí. com a redactora set anys, a sí. a més ets la vicepresidenta de l'Associació Sociocultural Radio Nicosia, sí i allà pots desenvolupar aquesta faceta teva que tant et va ajudar quan eres petita i que sí. tant t'està ajudant ara que ja ets una persona adulta. Sí, Ràdio Nicòsia per mi eh, ha significat tornar a fer ràdio després de, de, de, del brot eh, i, i trobar el meu espai, perquè a mi jo sentia sempre, des de sempre, eh, des de ben petita, que no encaixava en aquest món, que em faltava algun lloc on, on, on encaixar, com un, com un puzzle, no? I a Nicosi vaig trobar el meu lloc on jo em sentia còmode, on vaig tornar a tenir contacte amb, amb la ràdio, que és el que sempre havia estimat, i on he trobat una família, també. O sigui, és molt més que un programa de ràdio. Tu parles de la malaltia mental des de la teva pròpia experiència. Sí. Et responsabilitzes 100% de tot allò que dius en primera persona i dius que consideres que aquesta informació que transmets és tan vàlida com qualsevol eh, estudi rigorós en malaltia mental. Per quines raons? Per quines... Mira, molt simple. Eh, jo està bé que es facin estudis, que hi hagin estadístiques i tal, però a mi quan m'agrada parlar de les meves vivències, perquè penso que pot arribar a més gent. Eh, jo, no, jo sóc més autodidacta en aquest sentit. Tinc companys que sí que els agrada llegir estudis, que dominen les estadístiques de una de quatre persones tindrà un brot, bueno, jo què sé, tots aquests temes. Però jo sempre intento eh, parlar en primera persona sí. i sobre les experiències que he viscut perquè penso que puc ajudar. Més que, per exemple, jo quan escric alguna cosa, jo no tinc bibliografia. És la meva vida, saps? Uh mhm. -huh. Bé, i des de la teva experiència, podries dir-nos que és un trastorn límit a la personalitat, un TLP, que és l'etiqueta sí, que portes? Un trastorn límit a la personalitat és un dels trastorns més desconeguts, inclús dins del propi col·lectiu perquè es parla poc. Llavors, a mi m'encanta que es parli. No per donar importància al diagnòstic, perquè no deixa de ser una etiqueta. Jo sóc abans una persona que no un trastorn límit. Per, I el TLP és una mica complicat d'explicar, perquè és una diguéssim que mm, si tu veus les, els criteris per ser TLP, eh, el, el 90% de les persones que coneixes serien TLP, perquè té molt a veure amb, amb les emocions, amb els impulsos, amb viure molt intensament una situació dramàtica o alegre. És molt similar a la bipolaritat, no? en els eh, baixons i, i subidones, i, i, i, bueno, el més complicat que jo he viscut com el trastorn és el sentiment d'oïdor crònic, o sigui, d'estar fent mil coses, no sentir-te mai realitzada o, o estar envoltada de molta gent, tenir molts amics i sentir que tu et falta alguna cosa. És el que més eh, m'ha fet patir d'aquest, el tenir aquest mm, trastorn. I tu què diries que, que et manca, Almudena? A mi què em manca? En quin sentit? dius que hi ha una cosa ah, que, que sempre... manca. No, jo us puc dir que estic molt contenta i, i, i perquè us puc dir que jo per fi he trobat el meu espai. Carai. Ahí lo dejo. Ah, has trobat el teu espai. Escolta'm, i aquest espai el podem compartir una mica I tant, al llarg de l'any, aquest, aquest, aquest, crec, aquest programa crec que serà un dels meus espais molt importants. Bé, doncs, eh, Modena ha estat un plaer tenir-te al programa. Benvinguda. Gràcies. Mm, ja saps que això és casa teva. I què et sembla el testimoni de la gent gran? Tu dius que ha mort el teu pare. També mm. hi ha mm. una persona que, que ja no tens a la vida. Sí, no, a més que jo he tingut pèrdues des de ben petita, perquè jo no tinc cap dels quatre avis, el meu pare va morir, als 20 anys vaig perdre una amiga de la universitat, de la carrera de periodisme, eh, s'ha suïcidat algun company meu, a Radio Unicos hem tenit tres persones que han mort, m'he enfrontat a la mort més a lo que hauria de, de lo normal, no? i, i ho porto molt malament. És un sí. tema que ho porto molt malament. Però jo els Tots Sants no... Jo no sóc de les... Per mi, jo respecto molt, eh? Però per mi, eh, a, a, a, al ninxo, a, com es digui, a la tumba, a, a mi allà no hi ha res. I no vaig a parlar ni porto flors. Respecto que tingui la necessitat d'anar. Però per mi, quan la persona ha marxat, està en el meu cor i en els meus records. Tu, però tu, en qualsevol cas, coneixes el sentiment de la pèrdua. Clar, clar, és molt dur. L'has viscut és molt dur, en primera sí. persona és dur, és dur de superar, és dur de superar. És una cosa que vas portant millor amb el temps, però sempre està allà, és com una, una espinita clavada. Uh mhm, -huh, molt bé. Doncs eh, des de les coses que sí que podem fer i que podem fer tots plegats aquí, estem encantats de donar-te la benvinguda. Doncs eh, aquí estava el testimoni de l'Almudena Calvo, component de la tertúlia de Salut Mental, que podeu escoltar habitualment cada segon divendres de mes al programa. Bé, eh, avui és festa, ja ho sabem, sí, dilluns eh, de Pasqua, però demà és dimarts, 2 d'abril, i potser tu busques feina, si ets una persona amb discapacitat i et trobes en situació d'atur. Sort que tenim eh, el Carlos Perdigón, que treballa com nosaltres, amb noves ofertes eh, bé preparat al programa. Molt bona tarda, Carles. Molt bona tarda, Anna. A FSC Incerta aquesta setmana estem seleccionant per una empresa de serveis d'emmagatzematge ubicada a Brera un ajudant del departament comercial haurà de realitzar tasques de suport a l'equip comercial en temes derivats de la pròpia acció comercial i dels projectes, així com dels processos administratius de la pròpia activitat de l'empresa. És imprescindible formació administrativa a nivell alt d'Office, especialment el programa Excel, orientació al client, atenció telefònica i proactivitat, valorable coneixement d'anglès i del programa SAP. S'ofereix jornada completa de dilluns a divendres de 8 a 5 i mitja de la tarda la següent oferta estem fent recerca per una empresa de distribució de moda tèxtil ubicada a Girona. Un perfil de mosso magatzem per treballar 30 hores setmanals. Haurà de fer tasques de recepció i expedició de mercaderies, comptar, planxar, posar alarmes i perxes al gènere, al gènere que arriba, classificar-los per referència i model. I també haurà de mantenir correctament eh, l'ordre i la neteja del magatzem. Es valorarà experiència com a mosso magatzem, i l'empresa està oferint una contractació estable, inicial d'un any fins a pròrrogues fins a un màxim de 3 anys. I ja per finalitzar, a Barcelona, la ciutat, estem buscant eh, per una empresa del sector turisme perfils d'operador telefònic amb un nivell alt d'anglès. Es valorarà el coneixement en una segona llengua estrangera i estudis o experiència en el sector del turisme. S'ofereix flexibilitat horària i una atractiva remuneració fixa amb bonus d'empresa. Ja sabeu que les persones interessades en aquestes o altres ofertes laborals han d'estar en situació d'atur i tenir certificat de disminució en un percentatge igual superior al 33%. Salutacions i fins la propera setmana. Moltes gràcies, eh, Carles, per la teva aportació. Eh, ja sabeu que si voleu més informació sobre ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat, teniu un portal específic, www.portalento.es, www.portalento.es o el telèfon d'Incerta Catalunya 93 238 49 49 93 238 49 49. Continuem amb tu en aquest dilluns 1 eh, d'abril. Ara, petita pausa musical i anem a fer una forta abraçada al nostre bomber Rafa Olalla. Keep on running, Oh yeah, I'm gonna be your man. Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández. Doncs fins a les 9 del vespre hi serem al teu costat, si vols escoltar-nos, i sempre a través del web radioestel.cat, ja ho saps, eh, Rafa Olaya és el nostre primer convidat. Ell és bomber, perquè quan un escolleix aquesta professió difícilment deixa de ser-ho algun dia. No va començar el 2006 amb bon peu, sinó que el va començar quedant-se sec i perdent el rostre perquè en va ser un dels operatius eh, que estava allà, en una explosió de gas a Santa Coloma, després de la qual doncs, eh, se ha convertido en una otra persona. Aquesta otra persona en la cual se ha convertido el Rafa Olaya? es la que todos podemos descubrir a 69tornillosyciego.com. Es su blog y el título de, su libro casi, 69tornillosyciego.com. Ah, Rafa hoy está en el programa y un poquito nervioso, porque he empezado diciéndole, ¿cómo te hago la entrevista en catalán y en castellano? Me ha dicho como quieras, he empezado en catalán, vamos a ver si estamos un poco más cómodos así. La verdad es que con tus palabras me hacía me decía estas cosas y me has, me al principio un poquito, pero bueno. Bueno, vamos a ver aquí estoy, cómo va pasando. No me tires el agua que eres ciego y como no ves el vaso vas a dar un golpe y no veas tú qué accidente me provocas en el estudio. Tranquila, soy bombero. Aparte de eso, eh, tu libro no se ha presentado todavía porque hay elecciones en Cataluña Correcte. El conseller Felip Puig estava molt interessat en ser al teu costat en l'acte de presentació d'aquest llibre, però no pot fer-ho per qüestió d'agenda, i t'ha dit por favor, Rafa, retrasa-me esto, que yo quiero presentar el libro. Piensa que va a ganar. El conseller, digo. Como no eh. ganen, Dios <laughs> mío, qué lío. mira, ¿en dónde te has visto aquí metido? ¿En quién más, Raúl, más que el ¿eh? conseller eh, también eh, detrás está eh, la prensa de bomberos, está el gabinete de, gobernación donde dependemos los bomberos, es un gabinete de prensa donde ellos, pues como bombero que, que soy, pues quieren organizármelo ellos, entonces pues me dejo llevar por ellos. O sea que hay que esperar a tener un consejo de gobernación y que te lo presente él a tu lado, pero aún así ya, ya está en internet, hay mucha información, se puede comprar el libro, Rafa. La editorial la ha puesto a la venta. Sí. Entonces, eh, en principio, pues bueno, ha tenido me ha gustado la situación que está teniendo. Es un libro que lo he hecho con mucho amor para dar las gracias a toda aquella gente que se ha cruzado por mi camino estos seis años. Hacer una cara son seis años, son tres hospitales, son muchas mucho personal eh, sanitario y entonces pues creo que eh, en esos seis años pues eh, ha salido esto, una historia con mucho amor que empieza desde contando desde el momento de la explosión hasta que hasta que se acaba todo, lo que es una cara. Oye, Rafa, que siempre te han dicho que tenías la cara muy dura a ti cuando eras bombero y eras taxista y eras negociante, que así te defines tú en el libro, te decían que tenías la cara un poquito dura. ¿Y ahora una cara que tiene 69 tornillos, cómo es? Ahora no tiene nada que ver, es una cara de felicidad, una cara de bienestar, una cara de amor, una cara de, de ayudar y una persona diferente, que hasta a veces yo me asusto de lo que estoy diciendo de aquel Rafa de antes de la explosión. O sea que te ha suavizado tanto tornillo, sí. te ha suavizado la cara y la vida? Eh, me, me has avisado para bien es, eh, como dices de yo? Cuando, te pasa esto, cuando te quedas desnudo, que la portada es una manera de hablar cuando la vida te lo quita todo. Puedo contar cómo es la portada, ¿no? Puedes contarla. un camión de bombero, tú desnudo, tapándote tus, genitales con una pelota y unas botas eh, <laughs> enormes que, vamos, si me pisas con esas botas me dejas, además de ciega, coja. Es una portada en blanco y negro de una persona que se queda desnuda, pero que a la vez hay que reír. Creo que en esta vida, cuando te lo quitan todo, que te cambia todo no te queda nada de la otra vida. Eh, es lo mejor que hay que hacer es reír y, hacerlo todo con amor. A partir de ahí jugamos. creo que son las dos primeras vitaminas que ayudan a la medicina convencional. Oye, estamos poniendo un poquito de humor para explicar algo muy serio, porque tú dices que eres una de las pocas personas en el mundo que ha vivido en el infierno y en el cielo, y que sabes que existen ambos mundos y no eres Dios. Sí. Eh, es la sensación que te da eh, tu mente cuando estás casi a punto de, de, ser enterrado, cuando estás abajo del todo, cuando estás en una situación de coma y lo primero que se despierta es tu mente y ves que empiezas a escuchar y notas que a tu alrededor te escuchan, pero que no te escuchan, pero que tú escuchas y tienes una sensación de que lo primero que piensas si esto es la muerte. Luego empiezas a relacionar temas, empiezas a relacionar cosas, cabos, te das cuenta que no es la muerte, que estás vivo. Entonces a partir de ahí es cuando te haces un, un juramento con, el infierno que le digo que si salgo de esta, juro por mi vida que jamás me enfadaré, ni me cabraré, ni, ni tendré mal humor para, para el resto de mi vida. Al revés, gozaré de la nueva vida que me, que me ha venido, que me toca vivir, disfrutarla, reír y hacerlo todo con amor. Bueno, pues ahí estabas tú, ahí estabas tú el 12 de enero de, 2006 eh, picando a los vecinos de una portería que explotó, se llevó tu vista y tu cara y casi tu vida en ese coma que tú sientes que era el infierno, mm, no fue el final, ese coma no fue el final. Te esperaba una segunda oportunidad para descubrir que la vida es qué. Un espectáculo. Ya. <laughs> ya, ya. Eso es la vida, un espectáculo. Sí. Creo que eh, cuando tienes todo perdido y empiezas a reír, eh, todo está en tu mente todo es eh, tener paciencia y empezar a olvidar eh, las cosas que no te interesan, empezar a recibir información que te interesa. Llega un momento que toda esa información que te interesa anulan lo que no te interesa eh, y empiezas a hacer feliz con el tiempo y con el tiempo puedes hacer cada día más feliz. Y llega un momento que, coño, que eres feliz. Y es cuando empiezas a traer cosas bonitas, cosas que hasta uno dices, no me lo puedo creer sesenta 69 tornillos y ciego ahora que un libro que allá puedan comprar a través de Amazon, de la Casa del Libro, del Corte Inglés, en Eribe Ediciones, eh, también en Happy Books de Portal del Ángel, en Barcelona, en Prometeo, Libros Málaga, también en Málaga, porque tú eres de Málaga y tu ciudad te ha cogido muy bien. No, yo en Málaga, en Nerja, fue donde me fui a resetear mi mente, donde me olvidé mi antigua vida que tenía en Barcelona, que era muy bonita, y me fui a buscar otra vida también bonita, diferente a la que tenía, pero volveré a ser feliz. Y en Nerja, el libro lleva un capítulo dedicado a Nerja, igual que lleva un capítulo dedicado a la once, y ahí es donde estás tú, porque también venía aquí, cuando vine aquí, hacía seis meses que me había pasado, y pasar por sin Infarrea fue como una de las vitaminas que en mi, proceso de aceptación a mi nuevo mundo mm, me quitó muchas tonterías. Claro, mira, te voy a dar un, indicativo y todo, ¿no? Cataluña sin barreras una mena de vitamina. Para mí sí, es una manera de, de veus cosas y para mí fue aquella primera vitamina, una de las vitaminas que digo, ostras, eh, eh, despierta. Oye, que lo compramos en Eribe Ediciones, este libro. Donde lo pidamos, nos lo trae. Eribe es la editorial que lo puedes comprar a través de la web y en Portal del Anjan, en Happy Books, lo tenéis allí una pila de libros en la puerta. Si no lo pedimos y nos lo traen. 69 Tornillos y Ciego, ahora qué, es un libro que muestra una historia de superación mm, muy ideal para estos tiempos tan difíciles, porque para ti no hay problemas, ya no hay problemas. Después de todo lo que has vivido, lo que te venga. No, no hay problemas. Voy, recogiendo lo que me, voy tropezando por la vida, sinceramente. Ahora estoy en un proyecto muy, muy humano con el Fútbol Barcelona, donde estamos intentando adaptar el Camp y la web a todo tipo de discapacidades, en los cuales colaboran también la ONCE, la Unión de Discapacitados, Creo Roya, Agiles, y somos, han hecho un grupo de asesoramientos que, bueno, de aquí a poquito daremos nuestros frutos pero eso lo, tiene que anunciar el Barça. Eh, siempre has pensado que para escribir un libro se necesitaba tener una historia mm, que contar y mucho tiempo libre, como es tu caso, mm, no me lo creo que tengas tiempo libre. <laughs> No sé cómo has escrito un libro. Has enredado a alguien, seguro. Sí, <laughs> la verdad. Tiempo libre me refiero a no tener obligaciones, no tener que hacer, simplemente dedicarme, eh, cuando, cuando después de una reconstrucción, de, una operación del constructiva de injertos, el tiempo que te es necesario son de 10 meses a un año. Entonces, ante todo ese tiempo pues me he dedicado un poquito a quererme eh, y de ahí he sacado mm, este libro, he ido, fui grabando grabadoras hasta que al final, pues bueno. Te ha ayudado una periodista a, construir tu historia. Ese libro lleva un trabajo periodístico. Es como, por ejemplo, cuando sucede la explosión, se sigue narrando la secuencia y me encontré un día Ana Belén Cañado, una chica que estudiaba eh, periodismo que necesitaba un libro para hacer el máster y dije, tú eres mi chica y tú eres mi historia. Y he hecho un trabajo periodístico que la, secuencia de la explosión, por ejemplo, se sigue narrando y ella se ha encargado de entrevistar a, vecinos, policías, compañeros, eh, ha ido a entrevistar a médicos y este libro también aparte de un trabajo periodístico hecho por ella. Oye, eres personaje de cine, que pienso yo que si no se lo vas a mandar a algún director. Ah, te dejo que sea. Fíjate que mm, ahora pensaba en Almodóvar y la piel que habito, <laughs> que cuenta la historia de reconstitución de la pues, piel, de un hombre a mujer. Mm, pues, y, tu eh, cara es un proceso similar. Mi cara es un proceso similar. ¿Eres guapo ahora? Gracias, Ana. Que antes no tanto. Esto, es, la culpa la tiene mi doctor, el doctor Barret, que tiene unas manos que ha intentado que procurar que yo me quite ese aspecto psicológico de, de informal, de volverme a la normalidad. Háblame deseado de la, belleza, que es el doctor que te ha operado cuántas veces. Este doctor, el doctor Barret, con él llevo seis años y bueno, éramos dos chavales jóvenes, él también, yo también. Eh, en su día me hizo una reconstrucción de cara brutal, donde me unió, me, unió todos los vasos sanguíneos, músculos, y luego me, reconstruyó todos los huesos de mi cara con los 69 tornillos. Por eso, aunque sea un número risueño, eh, todos mis huesos se rompieron al cabo del año, pues empezó a reconstruirme por fuera. Y eso es, una, eso es una, un proceso de seis años. Después, los injertos necesitan su tiempo para unir y que la naturaleza, la naturaleza lo ponga en su sitio. Entonces, a tener labios, nariz, párpados, cejas, cuero cabelludo en el bigote, mi labio superior, eh, eh, tener una cara nueva. Eh, se lo agradezco todo al doctor Barret. Es, es mi genio, es mi Picasso, es mi Dalí. Una persona que la tengo que querer. Ah, en tu vida de antes, cuando eras eh, un cara dura, que te defines tú así, ¿no? Un, negociante, ¿no? Era la palabra que utilizas en el libro, negociante, un espabilado. Sí. <laughs> algo así, ¿no? ¿te veías guapo? No, me veía más que guapo seductor. Ya. ¿Y te, te, llegaste a ver la cara después del accidente? Bueno, la no cara. No, no, me olvidé de mi cara. Eh, quise, me vi por dentro yo completamente me olvidé de mi cara, volví a ser natural como yo era por dentro, olvidándome de prejuicios y mirándome de todo. Y sí, simplemente que lo que quería es que la gente cuando pasara a mi lado no se me quedara mirando. Y eso mm. lo he conseguido. Eh, pero bueno, eh, creo que ahora desde que no veo, desde que no veo, saco ese sentido ese que tenemos los ciegos, ¿no? Que no, al no ver, pues cuando te viene una persona y no ves cómo es por fuera, lo que pasa es su interior. Entonces, pues ahora estoy empezando a reconocer a la gente de una manera diferente antes. Oye, ¿y ahora te dicen que eres guapo o no? Yo te veo más guapo que antes. Gracias, Ana. <laughs> No de la explosión, no estoy hablando del, de belleza, sino de antes de la explosión. Yo te veo mejor mm, ahora. Totalmente. Claro, tienes un cirujano a tu disposición. Exactamente. Es eh, operaciones, 69 tornillos, que digo yo que no, una operación. 13 operaciones, 13. La última es, la última es en, regeneración de células madre. En, tu, en mi cara necesitaba grasa. Oye, una cosa, Rafa. Vamos con los números. Seis años del accidente, 13 operaciones en estos seis años y 69 tornillos en la cara. Esto del 69 no es una operación de marketing de tu doctor y tuya, porque no. digo yo, ¿por qué no 70? No, porque creo que hay que reír y lo que yo pretendía en la portada es que la gente cuando vea el libro ría. A partir de ahí jugamos. Pero los 69 tornillos son reales. Son reales, están en el libro, están dibujados, están detrás, Ana, toma. <laughs> vale, bien, bien. <laughs> Oye, pues eh, Rafa, ha, estado un placer tenerte de nuevo en el programa vamos a apoyar este, este libro que esté mucho en el mercado, que levante muchas morales, porque además tú, tú lo tienes claro. Mm, tú con este libro tu intención es transmitir tu mensaje optimista de la forma más clara posible, que se puede pasar del infierno al cielo, que ha sido tu caso y no eres Dios. El amor tiene la culpa. esas cosas. Ahí tenemos 69 tornillos y ciego. Ahora qué, un libro estupendo para regalar y motivar a las personas. Y ha estat un plaer tenir-te al programa, que és casa teva, Molt per bé, quan tu vulguis. Eh? Jo també, Anna, és un plaer. T'has anat tranquil·litzant al llarg de la conversa? Sí, sí m'he anat a sí? una miqueta. Feia temps que no sabia el que tindre el micro davant i, bueno, gràcies, Anna, per convidar-me, gràcies a tots. Per mi vindre aquí sou part de mi. Sortiu al llibre, Catalunya sense barreres i... Ens has dedicat al llibre, no? Ah, clar que sí. Que has escrit a la eh? dedicatòria. Per favor. Va, ara, ara m'ho miro, ara m'ho miro. Per a mi amiga Ana Hernández. Una abraçada, Rafa. Una abraçada a tots. Un, Gràcies, Anna. Un honor tenir ciutadans com tu al món. Doncs eh, clar que sí, amb Rafa Olalla arribem gairebé al final de Catalunya sense barreres en aquesta edició de programa que hem compartit amb tots vosaltres. Avui 1 d'abril, dia de Pasqua, amb la Montse López, que ens ha acompanyat. no ha fet tarda. festa, bona tarda. No, no, aquest any no, que estem molt enfeinats. En realitat, tu has vingut al programa perquè vols dir-me que l'11 d'abril és el Dia Mundial del parc. I aquest any, i tant, i, i aquest any estem molt enfeinats perquè, i molt entusiasmats Sí, Malalt... perquè, escolta'm una cosa, per tu, com persona afectada per la malaltia, persona jove afectada pel Parkinson, què representa el Dia Mundial? Home, una oportunitat per donar a conèixer una vegada més, vull dir que hi ha molta gent amb Parkinson i, i és un tema que és molt desconegut i tenim que ser els propis malalts que els tenim que donar a conèixer. I mica en mica cada vegada són més els que, els que, ens, els que ens atrevim pues, a dir-ho. Us ajuda... Amb dificultat, però ens atrevim. <laughs> Us ajuda a sentir-vos en germano? acompanyats per altres persones afectades? Realment us ajuda? Totalment, totalment. I, i algú té que trencar, vull dir, aquest, aquesta eh, barrera, vull dir... I, bueno, I cada vegada són més, són més. I gent jove, gent jove, jo que sóc de les grans, que sempre ho dic, que em dieu que no, que sóc jove, potser tinc l'esperit jove, però realment sóc una persona gran, perquè hi ha gent molt jove, molt jove, gent eh, està amb 27 anys, vull dir que té Parkinson. Però bueno, ho, si em permets, ho parlarem ja amb el seu dia, i si em permets, vull dir, m'agradaria que aquest any fos un dia molt especial, que Catalunya sense barreres dediqués el dia aquest del, del Parkinson? Doncs hauríem de fer-ho en divendres, el proper div... aquí, d'aquí res, 4 o 5 us dies, agra... no? Us, us, us ho agrairia molt. 11 d'abril, Dia Mundial del Parkinson. No pots avançar-nos alguna coseta que estigueu preparant? Doncs pues mira, d'entrada el juny es fa una trobada al Bacete, vull dir, eh, el, la gent de la red social Unides contra el Parkinson, sí. vull dir, es fa una trobada, vull dir, totalment lúdica, i, bueno, i després han hagut unes conferències de l'Associació Catalana, vull dir, amb, amb investigació, Bueno, ja s'anirà parlant. Hi ha moltes coses. ha moltes Va, vinga, coses. donem temps a la propera edició al programa, el divendres. Moltes gràcies. Vale? Moltes gràcies, gràcies Montse López, per fer-nos companyia i a tots vosaltres us esperem, com sempre, el divendres en horari habitual, a les 8 del vespre. Mentrestant, sigueu felices i solidàries les persones que escoltin aquest programa i les que no també.